els enemics del poble i l'infern. Accions radiofòniques en context. Un projecte de Lluc Mayol i Cachirulo Lab en el marc de l'exposició Arcana Imperi, investigacions en burocràcia. 1937. La Segona República Espanyola trontollava per l'abans de les tropes feixistes. Els anels de les classes populars i treballadores es veien clarament amenaçats poc després d'haver començat a materialitzar-se políticament. I en aquell moment, a València, l'Aliança d'Intel·lectuals per la Defensa de la Cultura i el Sindicat, el Sindicat d'Art Popular de la CNT promouen la realització de quatre falles antifeixistes que finalment mai van ser plantades ni cremades. D'aquests fets, ens resta el testimoni d'una breu publicació, una edició extraordinària de la revista Nova Cultura, en la portada de la qual llegim el titular Els enemics del poble i l'infern. A l'infern. 2017. Després d'aproximadament 10 anys de l'inici de la crisi estafa, després del moviment 15M, de la primavera valenciana, recordem, som el poble, no l'enemic. De les marees, de les assemblees de barris, els anells de les classes populars i treballadores es tornen a veure amenaçats. Però aquesta vegada amb la sensació que, malgrat l'anunciat assalt a les institucions, no s'ha arribat a materialitzar plenament un canvi polític real. I el destí ha fet que avui el primer dia de les nostres emissions, sigui també el primer dia d'una nova república a Catalunya. Un desig que han compartit milions de persones, moltes de les quals són amics, família i gent estimada. Una revolta que, més enllà d'afinitats ideològiques o no, esdevé, sense cap mena de dubte, una de les experiències pedagògiques individuals o col·lectives més potents de les nostres vides. Però en aquest context, a València, s'organitza una exposició que planteja la hipòtesi de l'arcana imperi, els secrets d'estat, el poder ocult de la burocràcia, és avui un inhibidor a l'hora de perpetrar canvis polítics significatius reals. Qui són avui els enemics del poble? Quins inferns vivim? Si encara hi ha alguna possibilitat d'agenciament, com s'està gestionant en el cas concret de València? Quin paper pot jugar la cultura i concretament l'art en aquesta conjuntura? Aquestes són les preguntes que posarem sobre la taula al llarg de tres accions radiofòniques que realitzarem sota el títol Els enemics del poble i l'infern. Serà avui i els dies 18 de novembre i 16 de desembre. Des d'aquí, la sala 2 del Centre del Carme de València i ens podreu escoltar sempre des de la web del projecte, arcana-imperi, amb dos is, .org. Ens trobem aquí, enmig, enmig d'una exposició d'art contemporani. El comissari de l'exposició, Oriol Fondavila, que ens acompanya avui, ha reunit nou o potser deu projectes en què l'art es situa en aquest espai de conflicte entre la burocràcia i el desig de canvi. Estem aquí, enmig, al voltant de la taula que habitualment, però en una altra sala d'aquest edifici, acull les reunions de tècnics i polítics que gestionen el dia a dia o que marquen les línies polítiques que regeixen els recursos públics que els han sigut encomanats. Una de tantes taules, testimonis silencioses del secret. Enmig, entre dibuixos, vídeos, instal·lacions, documents, sons, convoquem a persones i col·lectius que encarnen el desig de canvi i que protagonitzen la vida política de la ciutat de València. Persones i col·lectius que ja sigui des d'espais autogestionats, accions de participació o des de la mateixa administració pública intenten transformar cada dia el seu, el nostre entorn. Avui contem amb la presència del ja esmentat Oriol Font de Maria José Martín Jarque, d'Orriols Convive, de l'Andrea Ariza Hernández, de Campirano Oriols, i la Isabel Lozano Lázaro, regidora d'Igualtat i Polítiques Inclusives de l'Ajuntament de, de València. Anava a dir de Barcelona. <laughs> També tenim el plaer de comptar amb l'Edu Comelles, el disseny de so i la realització tècnica i l'inestimable suport de la Sílvia González, <laughs> sense la qual ni això ni moltes altres coses serien possibles. Donar les gràcies també a la Nerea Martínez per deixar-nos la seva veu, a la Maria Arnal i al Marcel Vegès per deixar-nos el tema a la gent i a la Tinta Fina, que ha vingut avui, expressament, ara sí, des de Barcelona, <laughs> avui per ajudar-nos a explicar tot això en la publicació final d'aquest projecte. Comencem, doncs, els enemics del poble i l'infern. La gent... podem constatar un clar, un evident, no? un obvi fracàs en la construcció de determinats models de participació ciutadana en la majoria de països eh, anomenats hispans, no? Espanya, evident. Ja que ens dediquem d'alguna manera a parlar de la cultura com a pal·liatiu dels, dels fracassos sociopolítics que hi ha hagut, bé, doncs centrem-nos en la imatge. I quina responsabilitat han tingut els agents de la imatge a l'hora de transmetre o de qüestionar aquest mite? No, no, no. sin ser demasiado idealista, sí pienso que, el espacio artístico, no el arte, porque cuando decimos el arte parece que es esta especie de, entidad sagrada, pero sí que los espacios de producción artística son espacios eh, muy favorables para, el encuentro entre eh, saberes diferentes porque aunque normalmente se considere que el arte también es una disciplina, en realidad es una disciplina muy extraña, no es propiamente una disciplina en un sentido científico, ni de ciencias duras ni de ciencias sociales. Eh, como laboratorio, que es una palabra que se utiliza mucho, pero como laboratorio funciona muy bien, como banco de pruebas, como terreno de juego. El arte funciona muy bien porque tiene menos normas que otros espacios y en la medida en la que tiene menos normas pueden ocurrir cosas que en otros lugares no pueden ocurrir y cosas que pueden llegar a tener una, visibilidad cuando se formulan desde el ámbito artístico. Hay más posibilidades de, cruces y de... Y de, quizás no de encontrar, pero sí de, iniciar procesos de búsqueda de, otros lenguajes. La guerra a la que estamos asistiendo provoca muertes, es una gestión biopolítica de la crisis que es una gestión biopolítica literalmente genocida. Ante esa situación, a mí lo único que se me ocurre plantear en el sistema de la cultura, en el sistema del arte, es eh, una suspensión temporal de actividades. En el sentido de decir, no podemos pensar que necesitamos los museos para hacer nuestras cosas porque las enfermeras de los hospitales no piensan que tienen que seguir haciendo sus cosas y los sectores universitarios concienciados no piensan que tienen que seguir haciendo sus cosas y los afectados por la crisis hipotecaria y por la emergencia habitacional no piensan que tienen que juntarse para resolver su problema. De la crisis se sale juntos. Una de les virtuts que ens, ens ofereix el format ràdio és que és la possibilitat de convidar persones avui aquí que ni ells saben que hi són. Internet ens ofereix un món de sons, converses, músiques, que a diferència del món físic podem revisitar, manipular, eh, de forma molt senzilla i ràpida, i per què no dir-ho, amb una certa impunitat. El que acabem d'escoltar conforma una possible conversa que ha estat provocada sense permís dels seus protagonistes, és a dir, una conversa que ens hem inventat a partir de fragments de declaracions de tres persones vinculades amb l'art. Heu escoltat a Jorge Luis Marzo, comissari d'art, a Maria P.T. Cucà, investigadora i activista cultural, i a Marcelo Espósito, artista, investigador i actualment diputat al Congreso de los Diputados per En Comú Podem però que també, òbviament, ens permet el format ràdio és convidar gent de carn i ossos i conversar amb elles directament, com farem avui al voltant d'aquesta taula. La primera persona que, que us presentarem és l'Oriol Fondavila. Hola, Oriol. Hola, gràcies per L'Oriol és, el, és el comissari d'aquesta exposició, és, a més de comissari, és escriptor, investigador, centrat, ell diu centrat o especialista en en pràctiques artístiques i educació. No, centrat, no sé si gaire. no centrat. No, ho dius tu en algun lloc. vale. És actualment codirector artístic de la Sala del Jove de la Generalitat de Catalunya i realitza multitud de projectes. Aquest dia li deia que, com aquest dia estem treballant junts, que la seva agenda realment és frenètica <laughs> últimament, perquè cada vegada que el trobo està en un país diferent o en alguna ciutat diferent. D'acord? bueno, eh, el que m'agradaria que parli, la primera cosa de la que m'agradaria preguntar-te és, té a veure potser amb alguna cosa que les persones que s'aproximen a les exposicions, sobretot del contemporani, eh, acostumen no, a expressar no, aquesta dificultat de connectar amb allò que d'entendre inclús, no? aquesta idea de no entenc res. No? Llavors jo volia preguntar-te sobre aquesta idea de si hi ha una certa burocràcia, per entendre-ho d'una manera, en el món de l'art, no? si, si, si totes aquestes coses que hi ha darrere, que la gent que estem al món de l'art coneixem, de funcionament intern, no? de convocatòries, la gent no sap que, per exemple, aquesta exposició, habitualment no sap que aquesta exposició ha sigut una exposició que ha passat per una convocatòria, que ha tingut un jurat, però també què té a veure amb els col·leccionismes, amb les inversions, amb l'especulació, no? amb el propi relat com a, com a quasi burocrat, <laughs> com una burocràcia també, no? perquè és algo amb el que contem per construir certes coses. No sé, com, com, com veus aquesta, aquesta també impossibilitat <laughs> d'actuar sobre aquesta suposada burocràcia, si et sembla bé el paral·lelisme, sí, no, o aquest secret que hi ha darrere de l'art. No? Totalment encertat. De fet, eh, una de les motivacions per fer una exposició com aquesta, evidentment, l'exposició Arcana Imperi no és meta reflexió sobre l'art, sinó que obrir la reflexió sobre els processos de govern d'una manera més extensa socialment, però sí que una inquietud inicial és eh, veure com precisament el, el sistema burocràtic incideix sobre les mateixes pràctiques artístiques o com fins i tot la mateixa pràctica artística està sobredeterminada també institucionalment. De fet, per entrar en diàleg amb les veus que has posat al principi, uh -huh. hi ha la Maria Petipucà, uh -huh. no? que ella parlava de, de que per ella l'art és un banc de proves és un lloc on hi ha menys normes tanmateix i que per tant és més probable de flexibilitzar-lo. Uh, jo m'estimo molt a la Maria Petucucà, evidentment, però estic totalment en contra d'aquesta visió. És a dir, <laughs> penso que l'art és un món plegat de normes, un món hipercodificat i que si hi ha una possibilitat de plantejar-lo com un camp de proves, és gairebé perquè quan parlem d'art, i aquí eh, si algú pot sonar eh, estrany el discurs, no? un moment una mica romàntic potser, però és que la mateixa paraula art és un desig d'antideterminació. És a dir, no és tant perquè l'espai estigui disposat, és perquè quan una persona entén que està fent art, normalment és perquè hi ha un desig de, de desafiar la norma, desafiar l'instituït, però és més com perquè la definició art comporta el no determinació, no perquè els espais no estiguin determinats, els espais són hiperrígids en el camp de per tant, bueno, no sé si això respon a la teva pregunta, però sí, és a dir, eh, és a dir no només estan institucionalitzats perquè hi hagi una institució pública, en aquest cas estem dins d'una institució pública, sinó perquè el, el sistema artístic, eh, com a un sistema o un ecosistema on hi ha agents públics com privats, com de diferent naturalesa, eh, d'alguna manera acaba generant un sistema protocolari uh -huh. o diversos sistemes protocolaris que d'alguna manera es concatenen. No? I sí, l'espai de possibilitat aquí jo crec que sí que n'hi ha, sí que és un espai que pot ser susceptible o pot ser interessant en termes de transformació i aquí sí que hi ha un potencial, penso, gairebé hermenèutic en la mateixa terme artístic que ens, ens impulsa cap a, cap a voler, cap a pretendre la diferència, és a dir, jo entendria gairebé l'art com un, un impuls o un desig de provocar diferència, és a dir, aquí, per exemple, em sembla que és... Perquè en el cas concret, aleshores, d'aquesta exposició, tot això si pogués explicar-nos això des del cas concret d'aquesta exposició, no? o sigui, per, mm. per què creus que aquesta exposició, diguéssim, pot, pot eh, actuar en aquest sentit, diguéssim, com, una, com un element transformador, el que plantejaves, no? Si per què tries aquestes peces? D'on mm. surt aquesta idea inicialment? No? Per, què, per què surt la idea de fer un projecte d'art que parla sobre mm. burocràcia i política? Sí, bueno, uh, no, es, es suspès el tema eh? així ara. No, doncs, doncs fem un poc espès. No, no, anem-hi, anem-hi. Doncs fem, no, no, fem no, molt, fem molt, molt anecdòtic. El que volia <laughs> parlar és de, de la diferència... És dir, això em sembla que en parla... Um, com es diu aquest director de cine tan important, Godard, uh -huh. Godard, estableix una diferència sobre... que és una diferència, si voleu dir, que, bueno, tampoc no no és que sigui res d'altre món aquesta frase, però vull dir, la cultura és tot allò que tendeix a, a repetir-se, no? és a dir, si ballem jotes, doncs les jotes sempre tenen que semblar a les que han ballat abans, per reconèixer com a tal, l'art és allò que tendeix a, a voler ser diferent sempre, és a dir, que no, no acceptaríem com a art una sardana, perquè busca sempre ser igual. No? A mi a vegades aquesta diferència em serveix, és a dir, tot i que, efectivament, on, on vull anar a parar, i una exposició com aquesta també penso que toca aquest eix, en el sentit de que en el món de l'art també hi ha molt idealisme i fins i tot molta autocomplença de que pensar que només per estar en un complex, en una sala d'exposicions i tal, ja estem produint alguna diferent, quan precisament la producció de diferència eh, per mi és una cosa ultra complicada, és molt complicada. I és més, des de la meva perspectiva, la producció de diferència no es podrà donar mai ja amb el que seria la visió de l'art com a ens autònom, és a dir, com a algú separat de la societat, com a algú separat de les seves institucions, sinó que és precisament a través d'incidir en el que està instituït entre la burocràcia, precisament, o entre els espais d'exposicions, etc., on podem trobar escletxes o altres possibilitats d'articulacions que ens portin a aquests espais més flexibles que ens parlava la Maria Cucà. És a dir, mai pensaria que un espai com del Carme és per si mateix més disposat al canvi, sinó que precisament potser és com conjuncions estratègiques com les d'aquesta tarda mateix, és a dir, portant conduint el Carme mateix, provocant que el Carme hi haguin persones de diferents sectors, hi haguin artistes, però també persones vinculades a lluites urbanes, persones de l'administració pública, com potser es pot provocar alguna diferencial aquí és on, on penso que hi ha un dels eixos importants d'Arcana Imperi i des del principi l'hem concebre així, és a dir, és una exposició que per una banda hem invitat artistes de diferents parts del món que donen visions de diferents sistemes burocràtics, artistes que han treballat específicament per aquesta exposició i alguns dels quals fins i tot han focalitzat la qüestió sobre el mateix entorn valencià, com és l'Ignasi Prat, que avui el tenim aquí present entre nosaltres també, que un dia estarà aquí també parlant, avui només està com de, de públic, ell sí que ha treballat amb els ajuntaments de, de València en, en provocar tot aquest trasllat de quadres, que a mi em sembla un gest diferencial sobre un situït important, i llavors, evidentment, el teu projecte, Lluc, que va molt ja dirigit intencionadament a això, a creuar tota l'experiència que es concentra aquí i intentar generar alguna diferent en relació al context. Vale. I, i, i si ens, ens centrem directament en, les, en els projectes que has triat en si, mm. i precisament en aquesta relació amb les persones que avui estem aquí, que moltes la majoria són persones que, que no treballen en, habitualment en el context artístic i que sí treballen en aquesta idea de transformació, d'allò que un té al seu voltant, d'intentar millorar aquest entorn, com dèiem al principi, això. Un pot arribar a llegir aquestes, aquests projectes des d'aquesta idea una mica com de simulacre d'acció mm. social o d'acció política, no? no tant, com, un, no tant com, com realment quelcom que en si transformi o en si doni una, una possibilitat real de, de canvi, sinó com una espècie de simulacre que a vegades pot, pot ser molt inspirador, però a vegades també pot semblar, pot semblar com relativament trampós en aquest sentit, no? Mm. llegit des d'algú que cada dia no, intenta instituir un Parlament real o intenta eh, fer un relat eh, d'un judici mm, real o intentar fer un... no sé, no? sí, o, o, sí no, o a, mi, a mi em molesta especialment aquesta visió optimista de molt art col·laboratiu comunitari, uh mhm. -huh. en el sentit que moltes vegades quan vas a una sala d'exposicions et sembla que allò eh, és, pretén ser molt més del que acaba sent, no? O no això és un simulacre, o és maquillatge, o és uh mhm. -huh. eh, intensificació del discurs sense que d'alguna manera acabi passant res. Mm, no ho sé, a mi m'interessa més visualitzar-ho des d'un punt de vista eh, realista o fins i tot pessimista. Per això, fins i tot dels lemes de l'exposició és Arcana Imperi. És un concepte molt negatiu en relació a les polítiques de la modernitat. És a dir, el que ve d'Arcana Imperi és que per molta, per molta crítica a la representació política que realitzem, per molt que ens repensem la política des de l'espai del discurs, hi ha algo molt negatiu dins la política que no es podrà mai representar ni dir, i que és allò que custodia l'administració. Clar, el punt de partida és analític i negatiu, i especulatiu fins i tot. És a dir, no hem anat a vendre la moto de dir no, aquí farem la revolució, al contrari. A dir no, la revolució pràcticament és impossible fer-se. Probablement si acceptem l'administració pública. I nosaltres també contradicció. Per tant, sí, ens movem un espai de contradicció, però jo crec que precisament aquestes ínfules revolucionàries de l'art aquí són més aviat poc. Vale, I un, una última pregunta... <laughs> I una última pregunta així per tancar una miqueta aquesta primera, aquesta primera presentació teva eh, i la relació directa, no? Quan tu penses en, en fer aquesta proposta aquí al Carme. Mm. Això, quin, quina, quina penses que és la relació més enllà, òbviament, del que estem fent ara, que també és obvi, no? I quina creus que pot ser aquesta relació pot haver entre aquesta exposició i el context de València, no? O sigui, per, per què a València li pot anar bé tenir aquesta exposició o per què aquesta exposició li pot anar bé estar a València? Si és que hi és, o si sí, creus que té sentit plantejar-ho des Evidentment, eh, hi ha tres raons, com a mínim, que em porten a presentar aquest projecte al Carme i que em motiven a realitzar-ho. Clar, és una... ets lluc? <laughs> És a dir, no, vull fer el pilot ara, de fet, que fet traslladessis a viure a València. M'he fet la pregunta perquè sé, això. Sé eh? que tenia un, un còmplice important aquí. És a dir, pel que m'acabes de preguntar, un projecte com aquest, que quedés només amb uns projectes artístics vinguts d'altres contextos representats, em semblava que tenia poc sentit. M'interessava veure com es podien articular amb processos que estessin vius a la ciutat això em vaig trucar. No? per això, és a dir, si no hagués tingut un soci València capaç de fer això, probablement no m'hagués presentat. Però l'altre és el mateix centre del Carme. És el Carme també està vivint una transformació molt important les mans del José Luis Pérez Pons i, evidentment, un projecte així, jo també sabia que molts museus de l'estat espanyol ara mateix no seria mai acceptat, canvi aquí pensava que amb el José Luis ho podia ser. I finalment, evidentment, tota l'oclusió del nou municipalisme que també s'està vivint a València i tot l'espai d'oportunitat que dona això a nivell polític. Són tres raons que sí, m'han portat a presentar el projecte. La gent, Lo tercero que quería proponer es que eh, esto está muy bien que nos reunamos en la Plaza Central de Valencia, en la Plaza Central de Madrid. Pero hemos de también impulsar asambleas en los barrios, en la universidad, en los centros de trabajo y en las oficinas de paro. Organicemos comisiones para hacerlo. Nada más. places del 15M del 2011. En aquelles places on la gent podia anar, agafar un megàfon i dir el que li semblava. No? Eh, el que ha dit ara, aquesta necessitat que en moltes places es va expressar, que era la de descentralitzar les places, no? de que tota aquella, tota aquella energia que s'havia concentrat en les places, es, es, en, molt, en molts casos es va proposar que la, el següent pas era eh, eh, atomitzar-les no? Eh, per, la, per les ciutats. Eh, té alguna cosa a veure, crec, amb els projectes que parlarem, parlarem i us presentarem ara. Vale? La, la persona que us parlaré ara forma part, la, la Maria José Martín Jarque, forma part d'un col·lectiu que es diu Orriols Convive, és un col·lectiu, òbviament, com diu el seu nom, situat al barri d'Orriols, <laughs> vale? I, que des del, i que des del 2014 eh, activa una sèrie d'accions eh, en el barri amb la idea de promoure un model de convivència intercultural i d'integració social basat en la participació ciutadana, el desenvolupament i l'enfortiment ajustat al territori. Ho dic així de formal perquè així ja t'evito. t'evito el míting. Però el que sí que ens sembla que és molt interessant del projecte vostre és com es configura, no? com, com, es, com, com apareix aquest, a, a Oriols com no? com tot aquest grup de veïns i veïnes acabeu confluint en un espai i activant i treballant juntes. pues, muy bien. Eh, buenas tardes, Primera Buenas tardes. <laughs> bueno, Ríos Convive no nace por generación espontánea, desde luego, ni en el 2014, ni, después, ni, antes. Quiero decir, eh, eh, nace en un momento muy concreto, eh, porque es un aglutinante de, muchos colectivos y de muchas acciones que habían, habían pasado antes en el barrio de Ríos. Primero que nada, decir que el barrio de Ríos es un barrio mm, especial, digamos, dentro de la ciudad de Valencia porque en estos momentos y durante desde la crisis hasta ahora ha sido pues, el barrio con más índice de paro, con más eh, nivel de desahucios eh, eh, de pisos, eh, pisos en estos momentos algunos ocupados, otros sin ocupar, pero, pero vacíos, sobre todo por desahucios de, los bancos. Entonces, nosotros pues, después del 15M, después de, todas estas <laughs> acciones que sucedieron estos años, hay, hay una asociación en el barrio que se llama Valencia Coge, que se ha dedicado durante muchísimos años a a, trabajar con, inmigrantes y, digamos, accede a uno de los proyectos de la Cuna Europea, que era precisamente pues eso, empoderar barrios eh, y, hacer acciones de este tipo. Bueno, pues una serie de personas, no solamente de, Valencia Coge, sino una serie de personas que ya estábamos trabajando en, el barrio desde hace muchísimos años, pues desde, pues las plazas de 15M, desde AMPAS de los colegios, desde otros, otros tipos de acciones pues nos decidimos a trabajar juntos siempre de manera voluntaria ¿eh? Que esto lo, quiero recalcar, o sea, que eh, somos eh, personas, vecinos y vecinas del barrio y algunos de, de, fuera, pero que trabajamos de manera voluntaria porque creemos que los barrios se pueden transformar de alguna manera. Nosotros no somos tan, no sé, has dicho algo súper super <laughs> grande. que la vuestra web. <laughs> ya, ya, sí, pero bueno, es un poco demasiado elocuente, pero nosotros lo que queremos es transformar en nuestro barrio, porque creemos que desde sitios pequeños se, pueden transformar cosas grandes. ¿eh? Entonces, eh, en el 2014 empezamos a trabajar y, como siempre, bueno, estos proyectos burocráticos, etcétera, etcétera, porque que, creo que van muy bien con, la exposición, bueno, pues deciden que en un año que, bueno, que aquello ya no tiene ningún sentido eh, pagarlo y tal, y, sufre un momento de crisis. Bueno, todas las personas que habíamos estado trabajando durante un año fuertemente en, ver, eh, en conocer las necesidades del barrio, ver lo, ver lo que estaba pasando, lo que quería la gente, etcétera, etcétera, decidimos echar para adelante sin nada, o sea, nada. O sea, fue un salto al vacío muy grande que nos podía salir bien o nos podía salir mal. Mm, creo que nos está saliendo por lo menos y, que, que estamos, y que estamos ahí trabajando. Entonces decidimos echar para adelante, vamos, sin nada digámoslo así, sin ningún tipo de ayuda ni, estatal, ni comunitaria, ni europea, ni, municipal en aquel momento, nada, absolutamente nada. Bueno, pues eh, y ahí empezamos eh, un, grupo de personas creo que bastante importante. Hoy somos unas pocas menos porque siempre en todos estos procesos, pues la verdad es que hay gente que siempre va, eh, va cayendo, pero yo creo que en este momento hay un núcleo de personas que, pues eso, que estamos trabajando y decididos a cambiar desde un sitio pequeño, de un sitio muy problemático, desde un, barrio muy difícil, eh, pues eh, la situación. Vale, porque actualmente, en aquellos momentos, son No? El títol d'aquest projecte radiofònic és Els enemics del poble i l'infern, ja parlarem dels enemics més tard, però, però sí que, sí que m'agradaria que parlessin dels inferns també, dels inferns que vivim, no? quins inferns, no? quins, són els, quins són els problemes principals que en aquests moments vosaltres esteu intentant ara, amb la vostra actuació, intentar posar remei, transformar, millorar, com Bueno, pues mira, eh, infiernos hay muchísimos, porque quiero decir, eh, el barrio de por sí casi, mucha gente de fuera lo considera casi un infierno, ¿no? Y, incluso eh, hay gente que, casi no se atreve ni, ni, a, pasear por allí, y sobre todo porque ha salido muchas veces en los medios de comunicación, en los periódicos, en, la radio, etcétera, que, es un barrio, un barrio difícil. La verdad es que siempre ha sido un barrio Mm, problemático porque fue un barrio creado a posta, digámoslo así, para recoger a toda la gente de aluvión que llegaba de, otras partes de, España, vamos, mm. y luego eh, fue un barrio mm, que acogió a la inmigración en principio sudamericana, luego del Magreb, luego, bueno, etcétera, etcétera, que, que ha sido siempre un barrio eh, de aluvión, digámoslo así, que ha recogido eh, gente que, no venía de lo que era el, eh, Valencia, Valencia ¿eh? entonces siempre ha sido un barrio difícil. Entonces, ¿qué, tenemos ahora? Qué, ¿Cuáles son nuestros infiernos? Pues la situación del barrio. nosotros no nos cansamos de repetir que la situación del barrio debe ser cambiada de manera integral. cuando digo que en el 2014 nos dedicamos a recoger eh, digamos, lo que pensaba la gente de su barrio, hicimos encuestas a, nivel de calle eh, y salieron una serie de problemas que reflejamos luego en un decálogo. Bueno, pues en, ese decálogo había problemas, pues eso, de limpieza, de paro, de falta de, servicios sociales, de, falta de, lugares donde reunirse, etcétera, etcétera, etcétera, de, sanidad, etcétera. Algunos de estos problemas, algunos de estos problemas eh, puede que se hayan resuelto, pero la verdad es que desgraciadamente todos estos problemas que se reflejaron en aquellas encuestas siguen, siguen todavía. el problema de paro, aunque, bueno, dicen que, estamos mejorando, allí subsiste, el problema de los desahucios es, terrible, el problema de la convivencia en, en este momento, convivencia entre no entre diferentes nacionalidades. ¿eh? Nosotros siempre queremos decir que es un barrio que siempre ha convivido ¿eh? siempre ha convivido de manera, vamos, casi ejemplar ¿eh? en, la ciudad y, en estos momentos está sufriendo graves problemas de convivencia de gente proveniente de otros barrios de la ciudad que han sido un poco gentrificados, ¿eh? aunque este término no, me, no, me guste mucho, pero han sido gentrificados desde, desde otros barrios de Valencia y están acudiendo allí porque, por, una simple razón, porque había mil pisos desahuciados por los bancos y lógicamente pues eh, la gente ha venido allí. Gente que, pues, no, sabe, no, sabe convivir, eh, no sabe mantener el barrio limpio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento es uno de nuestros principales problemas. Y, los otros, los que continúan, pues eh, viviendas de muy bajo de muy baja calidad, eh, no tenemos, eh, seguimos sin, tener centros sociales, gente donde se reúnan los, los, pequeños, los mayores, los de mediana edad, etcétera, etcétera. Estos son nuestros infiernos particulares en este momento. Y sobre todo muchas veces la, actitud, de la gente. ¿eh? Yo creo que en, en este momento, bueno, yo creo que hay como un cierto desánimo. Eh, después de nosotros eh, hace dos años con, el cambio de gobierno, la verdad es que tuvimos unas, <laughs> una, vamos, una, cierta esperanza, se nos abrió en esto diciendo, bueno, por fin eh, vamos, vamos a hacer algo. Y la, y, la verdad es que en este momento vemos que la gente está como muy, como muy baja de moral en la que mm, pensando que las cosas no, se están pudiendo, pudiendo resolver. bueno, no, volia fer un mea culpa aquí perquè crec que t'ha sortit un relat amb això dels inferns, quasi que hem parlat del, sí. com un infern. Haig de dir mm. que, que Riols no és un infern en absolut. No, no, no no yo, yo no quiero decir que son nuestros infiernos particulares. Eh? Yo, jo digo que, Dic que la que crec que t'he portat, t'he no, no. portat fins a aquest terreny i que, no, i que, que, i que en absolut volíem donar... No, no, que dic, mucha gente desde fuera piensa que, que a lo mejor es un infierno Para, no. ese, ese Veu barrio. que hi ha, hi ha llocs preciosos, un dels quals té a veure amb el següent projecte, eh, que és el, amb el que volem parlar amb l'Andrea. L'Andrea és, és membre d'un col·lectiu que va, va, va activar una proposta, eh, una proposta de participació concretament uh -huh. en el Parc de Riols, no? en, en un parc relativament de recent construcció, diguéssim, no? eh, i, i tenia una idea com de de modificar o de generar un, un, un procés de participació que ajudés a modificar l'estructura d'aquest parc des d'uns paràmetres de la jardineria eh, sostenible. No? Ens interessa bastant aquest projecte perquè és un projecte que, a més, està, va, es va iniciar, ha, eh, ha fet tot el seu procés i ha arribat a un punt de conclusió. No? I ens, ens semblava molt interessant que com a procés de participació, i a més que és un procés de participació que té a veure amb una certa, una certa actualitat a la ciutat, eh, diguéssim, eh, en podem parlar d'ell quasi com, com una experiència acabada. No? Eh, amb, amb molta brevetat, si pot ser, perquè ja sé que és un projecte que té mil potes <laughs> i que, i que ha tingut molts matisos, explica una miqueta de què ha anat aquest projecte de, de Capgirant Oriols. Vale. Buenas tardes y eh, gracias por invitarnos. No, Eh, bueno, Capturando Ríos eh, es un proyecto de investigación-acción participativa que surge, viene de antes, pero surge a partir de, unas iniciativas, de unas ayudas de innovación social del ayuntamiento, donde vemos una oportunidad de poder optar a ellas y que de verdad se lleve a cabo el proyecto. Y lo que proponía era, a partir de la reflexión, a partir de trabajar sobre una propuesta alternativa al Parque de Ríos, poder desarrollar una metodología que después se pudiese aplicar en otros espacios libres de la ciudad. O sea, ríos era como el estudio de caso que pudiera impulsar esa metodología. Esa metodología lo que pretendía era potenciar la biodiversidad local en los espacios libres, optimizar los recursos y, por otro lado, que creo que ahí es bastante interesante, introducir el debate de otros modelos de gestión de la ciudad y, sobre todo, el rol que tienen los ciudadanos dentro de, esta transformación socioecológica ¿no? que impulsaba. Eh, proyecto. Eh, para ello, bueno, pues eh, a trabajar desde el primer momento con, la ciudadanía y lo que hicimos fue formar un pequeño grupo impulsor con la gente que se quería implicar pues, más directamente, eso fue lo que llamamos el grupo motor y durante unos meses pues, se trabajó tanto en el análisis del parque como en la ejecución de una propuesta que pudiera, que pudiera ser alternativa sabiendo desde el principio que no había ningún compromiso de que se, se ejecutara esa propuesta. creo que es importante que se se planteaba casi como una investigación que bueno, que podría ser importante, pero que en todo momento pues intentamos un poco a ver si era posible que esto que se estaba trabajando después se llevara, se llevara a cabo. Bueno, se, convocaron algunos talleres abiertos, se realizaron actividades en el cole, también a petición del grupo motor o de personas del grupo motor que creían que era interesante también trabajar ese plano. Y, y bueno, pues trabajamos durante unos meses en, uno, hacer esa propuesta alternativa al parque y dos, pensar ¿no? sobre una metodologia que després se pogués aplicar en altres espais libres. Molt bé. El, el projecte apareix en un context de ciutat, que com deia l'Oriol abans, no? I que també era un dels motius per qual <laughs> l'Oriol li semblava que aquesta exposició podia tenir sentit en un lloc com València avui, però apareix el nostre projecte en un moment de, de, de no municipalisme, d'una altra manera d'entendre la ciutat, d'una eh, desig polític molt obvi en relació a aquesta idea de participació i el vostre projecte és un d'aquests és un d'aquests que apareixen en aquell moment, no? nosaltres vam arribar a València eh, fa un any i mig pràcticament, en aquest moment, el moment en què començava el vostre projecte, i hi havia diversos d'aquests projectes activats a la ciutat. Aquests projectes eh, estaven interrelacionats? Teníeu relació amb els altres projectes? Heu fet algun tipus de treball transversal entre aquests projectes de participació? Una de les coses que em va xocar en alguns d'aquests projectes que jo en cert moment vaig anar a, a visitar és que tenia una metodologia de treball molt similar. Quasi tots els projectes que s'activaven en aquest sentit, no? tots els projectes de participació tenien una metodologia molt similar. No sé si era una cosa per, no sé, de, de, de, de simpatia que, no, que anàveu fent el mateix o que ja és alguna cosa que s'havia eh, cuit abans, no? que s'havia cuinat abans, aquest tipus de... Bueno, yo, a ver, sí que evidentemente hemos tenido contacto con otros procesos y yo creo que al final los técnicos un poco hay que entender que también es casi un nuevo nicho laboral, diciéndolo entre comillas, porque es algo que empieza a surgir, empieza a haber un interés y de repente se empiezan, como tú dices, a, implantar muchos procesos que requieren de, Yo creo que la metodología viene un poco por temas de, la investigación acción participativa, que venía de mucho antes, y que se empiezan a formular, quizás sí se contagia de cierta manera, pero creo que sí que tiene la base una base metodológica que viene de ahí. hi havia algun procés d'intercanvi de les experiències que feia modificar en algun moment el funcionament de, dels projectes o, una, o, algun, sí. o hi ha hagut després algun tipus de... Sí, de... en nuestro caso sí, porque además esto surgió casi a la par con el proyecto de, de diseño colaborativo de la Plaza de la Ermita. Uh -huh. Así que, de alguna manera, también por cercanía de los técnicos que no conocíamos, uh -huh. pues intentamos un poco adecuar tiempos y aprovechar espacios, ¿no? es decir, no repetir y, y, estar al tanto. De hecho, nosotros estuvimos en el grupo motor del proceso de la ermita también un poco para conocer a los vecinos y empezar a trabajar allí. Molt bé, i, i, i un dels motius també pel que avui us volíem convidar eh, era precisament per la característica del vostre projecte, és un projecte que pràcticament està tancat. Dic pràcticament perquè aquesta setmana, era fa una estona, ho parlàvem, que s'ha obert una petita porteta que semblava que ja estava tancada i s'ha tornat a obrir, que és la possibilitat de modificar el parc infantil del, del parc, no? bueno, la zona infantil, de joc infantil del parc. Però bueno, en principi el projecte, inclús ja s'ha tancat, s'ha fet una memòria que és espectacular, que podeu veure a la pàgina web, i que, i que, i que ja, diguéssim, em permet treure conclusions. No? I com que a més estem parlant d'un tipus d'actuació que és relativament nova, eh, tenim una posició certament privilegiada en el sentit de poder dir, bueno, ara que ja ha passat, mm, quines són les llums més clares i quines són les ombres més clares d'aquests processos de treball participatiu. A ver, en cuanto a las a ver, con lo positivo <laughs> primero, yo, a ver, ha sido una experiencia positiva en el sentido de que creo que hemos podido aprender todos mucho y eso tiene que ver un poco con que sí que o sea, este proceso impulsa todo el tema de la participación, que es algo nuevo, y que pero también hay ahí yo creo otra inquietud que también eh, coincide en este caso con el, con el gobierno local, que es el tema de impulsar nuevos modelos de gestión y nuevos modelos de gestión más sostenibles. Entonces ahí se evidencia, yo creo que en otros procesos, igual de diseño colaborativo, de urbanismo, no se ve tan claro, que el papel de la participación no es tanto la legitimación de una propuesta, sino el papel de la participación es cómo se involucran los ciudadanos para que esa transformación sea real, porque la transformación no es solo la transformación del parque, es que después de tres meses de trabajar sobre el parque quedamos a ver eh, un documental que se llama Mañana, que se propone desde Ríos Convive y que los vasos ya no son de plástico y son de vidrio, no sé qué. Hay ciertos cambios que creo que es importante esa reflexión de, esta participación no es solo una manera de legitimar sino es una manera de involucrar a la gente y de que haya una actitud más emancipadora en cuanto, en cuanto al cambio y a la transformación. En ese sentido, ha sido positivo, podría haberlo sido mucho más, pero hemos aprendido en ese proceso. Sombras, claro, muchas. Yo he visto así <laughs> desde, desde la lejanía. Claro. las potser las no? La, que diguem... bueno, bueno, mm, lo que he aprendido ¿eh? como técnica. Creo que es imprescindible que en los procesos de participación se involucre a los técnicos o sea, creo que hemos pasado de un momento muy claro de la participación como lista de deseos, que está bien y que es positivo y que se tienen que cambiar los modelos de, cómo se hacen las políticas públicas, pero ese cambio hay que pensar para qué y para quién, qué impacto tiene y cómo puede tener a la larga. Y en ese sentido creo que es fundamental ese otro agente que a veces, o que en esta primera fase de boom de procesos de participación se nos ha olvidado un poco. esto es partir de lo que nosotros consideramos que son los cuatro principios ecológicos, bueno, los cuatro principios que tiene que tener la jardinería ecológica y a raíz de ahí diferentes subobjetivos que tiene que cumplir. El círculo completo es lo que sería el ideal de parque sostenible. O sea, si este parque fuera sostenible 100% porque cumpliera esos parámetros, no veríamos colores, sería todo blanco. El río Amanta es muy bueno porque era en profundidad. Si tú Espera, espera, expressió, per botet, la raíz va, es superficial. No, no, falsa y cuando se qualsevol cosa no per l'arbre. Por ejemplo el l'úlex, que mediterráneo, súper mediterráneo, es maquia de aquí y tiene una flor amarilla muy bonita, lo que pasa que pues pincha, o sea, son, suelen ser secotes, pincha, pero bueno, a mí sí me gusta. Ah, y además la idea es que la gente entienda que están, están porque están protegiendo la fauna y la flora, no es para que tú entres. Otra opción que se planteaba y que existe en muchos países, pero aquí siempre está el debate, son los bancos o el mobiliario que no sea fijo. Un, show shows, ¿no? que, inciten a la creatividad de chiquete y a experimentar y tocar tierra, bañarla, La darrera convidada d'avui és la Issa Lozano Lázaro, és l'actual regidora d'Igualtat i Polítiques Inclusives de l'Ajuntament de València. És llicenciada en Psicologia, també en Comunicació Visual i graduada en Arts Aplicades. Tot plegat <laughs> entre, entre la teva condició de regidora i, i, i, la, i el perfil acadèmic ens, ens, ens quadres perfecte ah, sí? en aquest context. Vale? Però des del principi, eh, quan varen pensar en aquestes accions radiofòniques, van veure la necessitat d'incorporar algunes veus que no fossin purament ciutadanes en el sentit d'acció de, de carrer, sinó que hi hagués la veu de gent que, òbviament, també sou ciutadans, <laughs> però que esteu activant des de, des de l'administració pública no? i que des de fa un temps, a més, esteu amb responsabilitats a l'Ajuntament. No? Uh, en aquest cas concret, a més, eh, i, i, en, i en aquest, aquest nou municipalisme del que començàvem a parlar i això ens agradaria sentir en el teu cas, com, com un cas eh, particular, no? en quin moment decideixes que la teva vida es dedica, no, no sé si temporalment o de forma mm, amb plans de futur o no, a, a això de la vida política pública. No? Molt bé, bueno, molt bona vesprada a totes i a tots. Eh, bueno, pues, eh, a el, tema, el terme profesional ya en ese prou, pro que es una, una etapa de la vida y bueno, te a mm, no, no sorgeix tampoc de, de la nit al día, vull dir, això té una coherencia en, eh, bueno, en la forma de estar en el món que, yo había ja havia tingut no? pues, bueno, ese, eh, no sé, ese caràcter de conformista o de que tens la necessitat d'aportar alguna cosa, de transformar, de veure que les coses no, no són com t'agradaria i, i bueno, pues, eh, la capacitat de poder, poder modificar i poder, poder incidir. Aleshores jo estava fent el màster de, el màster de gènere i polítiques d'igualtat i bueno, m'interessava fer el tema de bueno, investigar sobre dones en política i tal i qual i bueno, en ese moment, pues mm, Mònica Oltra era un referent molt clar de <laughs> Azote, no? al, al govern popular i de, de lluita contra la corrupció, contra el mal, malbaratament, contra les polítiques que, que, que s'estaven arruïnant. I, i bueno, pues, això de fer un punt vaig dir, bueno, vaig a investigar eh, sobre dones en compromís, a veure què passa ahir, i bueno, pues me vas quedar, me vas quedar. <laughs> vaig entrar i me van deixar estar en les, en les reunions i en, i bueno, me va enganxar i, perquè bueno, és veritat que, que era un, bueno, pues un ambient molt, molt trepidant, molt, molt intens, eh, un component d'il·lusió i de, de voluntat de transformació molt potent i, i me va enganxar i, i bueno, pues, entre aquest moment i després eh, pues, ja el moment de, de les primàries que, que, que van donar pas a, a les eleccions del 2015 i aquest moment també va ser important perquè jo, jo no venia de la política, jo mai havia pensat en estar en un partit polític, estava en entitats, en associacions, en moviments, però mai però per a res m'havia imaginat estar en algun partit. I bueno, pues ahí aquest procés de primàries també va ser un moment de, personalment, un moment potent d'autoafirmació, de, de dir, ostres, jo puc estar així, no necessite cap pedigrí ni cap acreditació ni cap formació concreta, sinó bueno, pues, confiar en mi mateixa, confiar en, en, en valors, en una sèrie de valors. No? Com, per a mi eren profunditat i coherència, eren com els dos valors que jo me vaig eh, carregar per a, de legitimitat no? a mi mateixa per a estar ahí i, i bueno, pues, un, un aprenentatge molt interessant d'aquests dos anys. I, i després d'aquest moment de, de subidor i, <laughs> i d'això, i et trobes, com allà, una regidoria sí, d'una meva ciutat. Sí, sí. I llavors, aquí on podem començar, en aquest, en aquest punt és aquest punt així com de, de demanar-vos aquest, eh, a les persones que teniu el privilegi també de veure d'alguna manera, perquè tampoc ja sé que no és exactament així, l'arcana imperi una mica des de dintre, no? Eh, eh, realment on estan aquests, eh, aquestes dificultats internes, no? O sigui, realment un cop un cop una persona que no estava en política i tal... Ni en l'administració, ni, ni en l'administració, i es fica dins i vol començar a canviar coses, el primer Uf. xoque, la primera paret contra la grossa Sí. Vale, sí. sí. Eh, N'hi ha dos xocs, no? Un és com que te, te n'adones que estàs en una administració com si fora de dos segles abans, no? No t'imagines que les coses pues, són tan lentes o que n'hi ha que donar tants passos, no? és veritat que, que s'ha de mantenir unes garanties no? de legalitat i de, econòmiques i de, de tot, no? Mira a que els processos siguin clars i transparents, però uf, és un xoc molt, molt gran perquè estàs acostumat a un ritme molt immediat i molt ràpid i molt efectiu, no? I, i entonces, bueno, el primer any va ser veritablement un any de, de molta ansietat, de veure que, bueno, pues que, que costava molt més canviar processos i, el que, està, el que, bueno, el que hem parlat abans en el dinar, no? també, i, pues, el tema dels contractes, el tema de les licitacions, el tema dels procediments, el tema de bueno, la part jurídica també, que en si l'administració tendeix, o, o fins ara ho ha sigut, no sé si és una, un requisit sine qua non, no? una essència, com deia l'Oriol, o és, o és qüestió de, de l'enfocament polític o del, del, la incidència política no? que, pot, que pot anar canviant aquests processos, però clar, venim de, de molts anys, de dècades, en, en què el funcionament era un, les inèrcies eren unes, no n'hi havia cap esperit innovador i, i, ni planificador, o sigui, no, era una cosa com molt de... Bueno, eh, no hi havia orientació política clara, clara ni estratègica. Aleshores, posar tot això en marxa, posar ordre, mm, voler fer les coses d'una manera efectiva, transparent, eh, i de veritablement que tinguin impacte i incidència pues, és molta feina. I, bueno, i també hi ha resistències, evidentment, <laughs> internes a, al jo, canvi, no? Jo, jo Això mai s'ha fet així. Entonces dius, bueno, pues troba la manera de fer-ho, però no me digues que no se pot fer. O sea, si no és il·legal, busca la manera però bueno, <laughs> molta paciència i intentant, intentant millorar aquests processos de, de, de funcionament i de, i de contactació i de, i de tot. O sigui que en el fons la feina que us trobeu també en el moment en què és, entres en, en, en aquesta responsabilitat i en la possibilitat real, diguéssim, d'activar eh, l'alcal'imperi, <laughs> diguéssim, és quasi també més de transformació interna sí, que de sí. transformació externa. I això, pues, clar, desgasta, perquè és molt de temps, és molt, molta energia que poses ahir i a voltes te, te, te dona la sensació de que t'estàs dedicant massa a aquestes coses i menys a, bueno, pues a pensar, a, a xafar el carrer, a, bueno, pues a, a fer les coses que són més la tasca política que no estar barallant en, en l'arcan imperi. No? <laughs> I crisis de fe eh, en tot això de la política representativa? Doncs pues una, una volta al mes, més o menys. Vull dir, si, si vols fer bé les coses, és que, jo què sé, això no, no és per pegar-nos mocarros no? i dir que som les millors, ni molt menys, però si de veritat entres ahí en la consciència de que vols treballar i vols fer alguna cosa útil, és, és, de, és desgastant, o sigui, és, és un esforç i, i és, són moltíssimes hores al dia i quan no estàs, o sigui, sempre estàs pensant en, en com se te queda tot en el cap, coneixes a, a centenars de persones cada setmana i, i sempre estàs pensant i pegant-li voltes a les coses. Eh, I bueno, no, el funcionari ens ho diu, o sigui, així, així, així els, els, els regidors i regidores no treballen per la vespre, què feu així? O sigui, se al principi de que, anàvem, de que anàvem a dinar i tornàvem a treballar, i diu, ui, però esteu així, o un dissabte estar ahí, diu, això no havia passat mai, però és que jo pensava, què, fa, què fe, feia aquesta gent? O sigui, n'hi havia un impuls tècnic, però el que deia no hi havia una direcció política clara, no?, de donar ordres i donar directrius clares a aquestes xiques. Bueno. I, sí no sé si anava a dir alguna cosa més. bueno, doncs faré una, faré una pregunta que té més a veure eh, amb, amb aquesta altra part que ens va sorprendre quan vam mirar el teu currículum, <laughs> eh, amb aquesta formació audiovisual i, mm. i d'arts aplicades, per tant que ets algú del, ets algú del RAM també, d'alguna manera. <laughs> Disseny gràfic, vaig estudiar disseny gràfic i vas treballar en disseny gràfic Assistent <laughs> i comunicació. I, sí, sí. I, i et volia preguntar i així també és una pregunta que ja enllaço per més endavant si també es volen fer reflexions al voltant d'això i tal. Quin creus que pot ser precisament el paper que pot jugar la cultura o els artistes en, aquest, en aquesta idea de canvi polític? No? O sigui, de fet, fa una setmana vaig estar en un espai, en un espai que també participarà en, aquesta, en, aquesta, en aquestes accions i organitzant unes jornades de cultura i antifeixisme i això, i era la pregunta, impossible de contestar, no? Què fem aquí? No? Què, què fem els artistes? Què fem des de la cultura? No? Per poder canviar això. No? Si els propis artistes a vegades no sabem com fer-ho, o, si, o si servim o no servim per fer-ho, tu com ho veus des d'aquí? No? Tu des de la teva posició en aquest moment més, des de la política potser, com ho veus això? A veure, jo trobo que, que els espais no, artístics o, o de creació sí que tenen un paper molt important de, de cara a empoderar a les persones. No sé si l'Oriol, que és tan pessimista, me, me veu com una idealista, però sí que pense que, que els continguts o, o, o el, el de lo que s'estiga treballant en, en aquests espais arriba, pot arribar a les persones d'una manera que no és la intel·lectual, bàsicament, sinó que és un procés que va per un altre puesto, no? Entonces, pot generar un tipus de catarsi que, que no se doncs, dona pues, donant xerrades o donant mítings o eh, fent altres, altres coses. No? Jo crec que, que genera un canal, una oportunitat per a, per a obrir, obrir ments, obrir mm, imaginaris col·lectius, empoderar a la gent, en definitiva, per a situar-se en, una en una posició de poder, com, com la paraula diu, i, i obrir possibilitats, perquè primer has de, has de veure, no? has de sentir que aquestes possibilitats estan ahí i que, i que poden ser reals abans de, bueno, de lluitar i d'accionar per, a, per aconseguir-les. No? Doncs aquest espai de, de motivació i de creació de, de tribu pues, doncs jo crec que és, que és superimportant i necessari. La gent, la gent A continuació votarem la resta del text de la proposició de, de, la proposició de llei, és a dir, la part del text que no ha estat esmenada. Comença la votació. la proposició de llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República ha quedat aprovada per 70. Gobierno, con su actuación, defiende el imperio de la ley, que es la garantía de nuestra convivencia y de nuestra libertad. El imperio de la ley. No tendría sentido en, en un proyecto como aquest avui no hacer referencia a la actualidad política. És evident que el que està succeint en el cas de la independència de Catalunya, més enllà del debat intern del conflicte, de si independència sí o si independència no, ens presenta una situació en què s'està tensant el límit aquesta idea de l'arcana imperi. No? L'ús per part dels polítics de les lleis, de les institucions, de la governància com a eines burocràtiques de dimensió pràcticament bèl·lica contrasta amb els moviments populars, econòmics i mediàtics que paradoxalment esdevenen espais de debat i moviment polític real. Els polítics esdevenen buròcrates, si més no en la seva dimensió més pública o visible, i la política, el debat, l'acció, es trasllada a la vida, a les empreses, a les xarxes, als mitjans, als carrers. No pretenem entrar en el debat en aquest cas. És evident que ara no tindria sentit, i més amb les persones que estem avui aquí però no podríem deixar de posar sobre la taula el moment que estem vivint i possiblement, al final, podem posar en relació amb les reflexions que sorgeixin dels casos que ens afecten directament. En aquesta última fase del programa, el que m'agradaria i també convidaria a la resta de gent que avui ha vingut, és que comencem a, eh, a, a intercanviar d'alguna manera eh, opinions sobre el que ja hem dit, no? opinions en el sentit tant d'enriquir les experiències i matitzar el que hem dit, debatre si hi ha coses que no estem d'acord o que tenim ganes de, de, de polemitzar eh? I, i, i enriquir una mica amb la trobada i transformant aquest espai, aquesta posició com un espai de trobada, enriquir una mica el, el discurs, el debat que es produeix aquí avui o que estem intentant produir. Per fer-ho, i per no obrir això així <laughs> a, a lo bèstia, a veure, potser sí que algú diu ja, jo vull dir alguna cosa, però per fer-ho i, i fer-ho d'alguna manera una mica ordenada i, i provocar una mica aquest intercanvi, el que us proposo és que fem, amb els que, amb els que esteu convidats avui aquí, eh, una petita ronda sobre una pregunta en concret a la que si algú en algun moment donat vol participar m'aixeca la mà, s'apropa, també pot participar-hi, vale? i a partir d'aquí o doncs, seguim fent preguntes o deixem que la cosa eh, agafi el seu propi rumb. El primer que us volia preguntar aleshores és sobre la idea del propi títol, aquesta idea de l'enemic del poble, eh? aquesta, aquest títol que vam extreure d'aquest fulletó de les falles antifeixistes del 1937, no? però em semblava molt abocador i molt relacionat, òbviament, amb, amb el que estem parlant tota l'estona. Però, clar, quan parlem de l'enemic del poble, que és aquesta cosa de quan parlem de ells no volen, no? Aquest, l'eslògan de si se puedo però no quieren, no? Qui no quiere? Qui és aquest que no quiere? Qui és aquest que ens, que ens, que ens inhibeix, que ens, que ens, que ens prohibeix o ens impedeix eh, canviar les coses? o com, com li donem forma a aquest enemic? A l'enemic del poble. Que la següent pregunta seria qui som el poble, què som el poble, no? Però... És el poble. Qui vol començar? Bueno, pues va, m'anime jo. a veure, pues coses que, podem, que puc relacionar com a perjudicials no? per, a, per a la majoria, no? Per, perquè el concepte poble és molt, també molt abstracte, no? però per a la majoria, per a la gran majoria de la població que ha de guanyar-se la vida, que no té padrins i que, que, bueno, que pot, eh, en algun moment pot tindre por a estar en, en, en situació d'exclusió, etc. Eh, per una banda, bueno, com a concepte molt genèric, diria els interessos creats. Vull dir, mm, la, la gent que ja està bé, que, que vol mantenir l'estatus quo de les coses i que qualsevol amenaça, qüestionament, etc pues, respon en, en molta violència. No? Nosaltres així al País Valencià estem assistint a la judicialització, de la política, no? en que la, bueno, pues els poders no, eh, representatius no poden eh, combatre dintre de les institucions públiques pues, bueno, a través de bueno, pues un estament que, que també representa l'estatus quo i que té un component conservador important, pues, tracten de, a partir de, de la judicialització, pues, tombar les polítiques públiques. Eh, altre element important que, que no, bueno, pues és el, el, la, la generació de crispació i, de, i el sectarisme ideològic. Jo crec que és un element que, en el que moltes voltes estem i ens situem en aquests marcs cognitius no? de, de la confrontació i de o eres de los míos o eres mi enemigo i, i jo crec que això és molt perjudicial i que ens, bueno, ens, ens manté no? en dos en xoques de, de trens que no, que no ens permetixin avançar no? i a voltes estan en una mateixa situació socioeconòmica doncs les persones que, se, que tenen una visió sectària doncs no, no poden col·laborar per a, per a aconseguir coses que, que els beneficiarien no? a, a tots dos. I, bueno, hi ha elements doncs, això com el, el desempoderament, clar, i, i poder donar moltíssima energia, donar molta capacitat de transformació i quan la gent s'ha sentit molts anys que no pintava fava, que ningú el defenia, ningú eh, parlava per ells, pues, bueno, pues tot això ha anat generant apatia, impotència i, i ràbia i bueno, s'ha pues, de combatre no? <laughs> en, en accions col·lectives, en accions d'estima de, de, i de, de cura mútua per a que quanta més gent cada volta millor pues, estiga, estiga en aquest procés de, de poder, de poder transformar. Maria José, qui és l'enemic? On està l'enemic? <laughs> No mira, a mí me ha gustado, a ver, nosotros tenemos la idea y me ha gustado que Isa lo, dijera, eh, Es lo que ha dicho de, te llegas ahí, porque la sensación que tiene el pueblo, yo me considero pueblo, <laughs> o sea, y, me considero eh, muy, muy de abajo. Eh, eso que ha dicho ella de claro, cuando llegas ahí te encuentras con dos paredes o tres o no sé cuántas, o sea, esa, burocracia, esa, esa, inercia de hacer las cosas como se hacían lentas. Nosotros desde abajo tenemos la sensación y desde Real Convive tenemos la sensación de que todos los procesos son tan lentos, que el poder de transformación es tan lento, que eso es realmente el enemigo en este momento, esa burocracia, todas esas formas de hacer antiguas que es muy difícil cambiar a nosotros nos están haciendo que, mm, a, lo mejor esa energía que teníamos hace un tiempo de, cambiar las cosas, de creer que se iban a cambiar las cosas inmediatamente, pues eso eh, que, se esté rebajando. Y a nosotros nos da la sensación de que pues eso, de, que no podemos, no podemos eh, transformar como querríamos. Y me ha alegrado que lo dijeras, que, que vosotros también os, os, sentís así, porque claro, nosotros ahora, ¿quién, quién, para nosotros, ¿quién es el enemigo a veces? Pues son los políticos, en el sentido de decir, oye, ellos saben lo que se tiene que hacer porque han estado trabajando y luchando con nosotros, ellos lo saben perfectamente y no hacen nada. Eso es la, la voz del pueblo en este momento. A ver, Isa, no quiero decir, no, a ver, no, no, no quiero decir, no te lo tomes como, no te lo tomes como algo personal, pero sí que yo creo que en este momento estoy representando un poco la voz, la voz de, de, lo, que piensa la gente, es decir, oye, ellos saben lo que hay que hacer y no están haciendo nada, que, no quiero, que yo no quiero decir, pero es verdad, me, ha gustado oírte decir, es que nos encontramos con esa pared de que queremos transformar las cosas y que, y que, no, y que no se están haciendo, y que estamos ahí luchando, y que estamos diciendo lo que pasa, y, diciendo, y nos sentimos como poco escuchados. Y, Eh, es para, para, nosotros yo creo que en este momento ese es el enemigo del pueblo y yo te digo que yo me siento como pueblo y no, y no me refiero a ti pero me, me alegra que estemos como de tu a tu aquí diciendo, diciendo Bueno, aquesta és la intenció d'aquest debat també la intenció de que vingués la Isa avui i que altres persones puguin venir no per fiscalitzar no, no, no, no, no, no, no, no, no. això, sinó perquè penso que a es veu precisament des d'aquestes dues posicions no? vegades un no pensa, no empatitza amb l'altre en quines són les barreres, o que potser l'enemic que està trobant és, possiblement és el mateix, no? I ens estem tirant mútuament a vegades a la cara eh, eh, per què no avances tu per aquesta paret, per què no avances tu per aquesta paret, potser anem els dos a tirar la paret, no sé. També és veritat que venim amb moltíssima ansietat i <laughs> necessitat de, de respirar i de canviar les coses molt ràpid i, clar, o sea, el contrast en, en la realitat és, ha sigut terrible. Y a priori también, sí. cuando has hecho la pregunta, lo primero que he pensado es lo mismo que manejo <laughs> la burocracia, ¿no? que el ayuntamiento estaba tan bien montada como institución, casi a prueba de bombas del cambio, o sea, ya no era que subieran la no subir desde la calle a la institución, sino que la institución misma por dentro para transformar, los ostras, que sea la barrera, ¿no? ya no la persona, sino todo el sistema que está montado voy a lanzar dudas, lo que tengo que no es una respuesta, pero que tiene que ver también con, la segunda pregunta de quién somos el pueblo. Yo también me considero pueblo, ¿no? a veces esa dualidad entre dirigentes y dirigidos parece que muchas veces es como, bueno, los políticos y, los que no somos políticos. Y a veces, no sé, por, todo este proceso de cambio y todos estos dos años y medio, tres, yo también me pregunto si a veces pues, el propio pueblo somos enemigo. Pues, el reproducir ciertas conductas, ciertos procesos que, que a la vez están pues, acallando igual esas ganas de entre todos intentar transformar o intentar, intentar cambiar esos intereses que se tejen, que ya no va tanto en dirigentes y dirigidos, sino que entre los que son dirigidos hay muchos intereses y, y, el poder se mueve entre las redes, Y cómo es a veces no sé, son dudas siempre que tengo. Digo, estás igual pueblo, nos estamos cayendo todos i... No, no som homogènia, Sí, no, de fet et prenc la paraula, és a dir, el, el tema de poble i enemic i tal, bueno, de fet ho sap el Lluc, que des del principi n'hem parlat, no? Que, és a dir, com un nom que els enemics del poble de l'infern, és un nom que en un, un text de revolució com l'any 36 o 37, doncs evidentment tenia tot, tot el sentit del món i tal, però ara mateix em sembla que que respon a una consigna un pèl caduca, és a dir, no per això que és ocuparà, no? eh? però és a dir, aquesta noció de que, o com tu vindries a dir, és a dir, penso que, que, que, que visions de la política més contemporània ens haurien de portar, si és que no hi porten ja, a pensar que l'enemic no és altre que nosaltres mateixos. És a dir, que d'alguna manera... Eh, és a dir, que, què és un enemic, en realitat? No és la projecció d'un altre amenaçador. No? D'alguna manera, eh, això ho portem tots dintre. És a dir, el, la, la, la, por és un procés intern sempre, no? d'alguna i també la diferència mateixa, és a dir, aquesta cosa de creure'ns coherents nosaltres mateixos com a entitats pures i que hi ha un altre pur extern que és una amenaça no, no és cert, és a dir, estem sempre un aigua barreig molt més tant a nivell psíquic interior com a nivell social en processos. No, no sóc teòric d'una cosa ni de psicologia ni de sociologia, però em sembla que sí que em sona que tot això té, té més cosa, no? I aleshores, no sé, jo ho relacionava relacionat amb el, una cosa que, que de fet també està en un dels orígens del projecte i no n'hem parlat abans, sense estendre mà en això, eh? però mm-hmm. és que a mi una de les coses que m'ha resultat sempre d'inspiració també, i sobretot a l'hora de fer l'Arcana Imperi, és el, el, les frases aquestes que, o, o aquests tractats que han sortit, o textos a l'entorn del 15M, sobre les places, quan, per exemple, gent com Amador Fernández Sabater han dit que les places ja eren un sistema de govern en si mateix i era la democràcia que volíem és a dir, no es tractava tant del procés revolucionari de premiar la revolució com a gran desordre i després es funda el govern, sinó que el govern ja era immanent a les places d'alguna manera, no? ja, ja era l'estructura, ja era una estructura, per tant, de govern en si mateix. I, eh, bueno, és a dir, crec que, que precisament és això, és a dir, probablement no, no podem pensar en una política pura ara mateix, sinó a través de l'administració, és a dir, que, que no és que l'administració sigui l'enemic, sinó és que necessitem aquesta possibilitat de, de remengar-nos i enfangar-nos i de posar-nos en el terreny de la contradicció on no hi ha altra possibilitat de canvi. És a dir, la possibilitat d'una idea pura revolucionària que es materialitza a través d'un procés revolucionari, probablement ja no, que tot això ja és una utopia que ha caigut i que el mateix procés 15M ho demostra. El mateix procés 15M crec que gent com potser també el col·lectiu Invisible i altra gent dirien que, que si hi ha un canvi possible és a través de, de se en la contradicció. Per tant, tots som enemics a l'hora que, que hem de cooperar. No hi ha la possibilitat d'una entitat pura que d'alguna manera porti una altra realitat. No, jo, sé si això... Jo matitzaria el, el que has dit en, els, en un moment el, de, en relació a la frase i al moment, no? De mm. si, si t'has sentit aquesta frase en, en l'any 36, en un moment revolucionari, això... Bueno, també el context de les falles. Entenc, no, no, sí. entenc perfectament. Mm. Ara, ara, però penso que dels darrers 40-50 anys, potser estem en un moment més similar en aquell moment que hem pogut estar mai. No, no només ara, amb certes obvietats no, de rebrot del feixisme, avui mateix hi ha una manifestació a València eh, contra el feixisme i per les llibertats, eh, perquè hi ha hagut una sèrie de fets molt concrets en aquesta ciutat en què precisament la noció de poble es posa en, en, es posa en crisi precisament perquè qui, qui ataca el poble és el propi poble, en aquest cas, no? O sigui, és el que venia a dir dels sí, sí, sí. Els enemics. No? Exacte, no? per una banda és això, òbviament perquè està passant a Catalunya, però si tirem una mica enrere, eh, tot el que ha passat en la crisi, que també definíem com estava al, al principi, com que ha suposat per la vida de les persones tot aquest atac eh, a, a, a la línia de flotació de les persones no? I, i que ha provocat situacions com la que, com la que, com la que es planteja tu des del barri d'Hortona, no? amb, amb pisos buits que després són ocupats per persones que possiblement eh, no tenen altra manera de viure que fer certes altres certes coses, no? però que òbviament possiblement no estarien allà fent aquelles coses si no, sí, si no passés. Sí, no, tot, tot plegat és una cadena de coses, però sí que em sembla que estem en un moment de, de, de crisi molt potent, si no revolucionària ja, prerevolucionària. Si pensem el que està passant a Catalunya, és ja revolucionària, en el sentit estricte de la paraula, <laughs> pràcticament. No? O sigui, en aquest moment jo crec que, que, que bueno, a mi no me'n queden masses dubtes. No sí, sé no, no, què. jo, no, no et qüestionaria tant si el moment és similar o no. Parlaria més en termes de, de teoria política. És mm -hmm. a mhm. dir, que la possibilitat de diferenciar un bo i un altre dolent en termes purs, jo crec que és una cosa que ara mateix seria altament qüestionable, no ho sé, eh? tampoc no estic tan al dia teoria política, però em sembla que no, no va per aquí la cosa ara mateix. Jo per exemple, també fins i tot el concepte de moviments antisistema, no? fins fa potser 20 anys o 10, d'alguna manera, un moviment antisistema mai tenia un pacte amb el govern, era permanentment autogestiva, al contrari, penso que el 15M ha volgut actuar, és el 15M de seguida, mira les institucions, i que hi havia el cavall de batalla. I he vist ràpidament que el cavall de batalla era l'administració. Per tant, hi ha buscat sistemes d'autoadministrar-se fins i tot des de les places. No? És a dir, crec que sí que hi ha un canvi de sensibilitat política fins i tot aquí. Bé, no sé sí. com penseu, potser gent que esteu més implicada en aquests processos, eh, que no pas jo. jo parla, eh, un poquet el fill eh, teu, jo crec que hem d'assumir unes, unes tensions que són inherents no? en, i que són bones perquè també són les que ens fan avançar no? entre les, les reivindicacions del veïnat cap a l'Ajuntament, eh, aquesta tensió permanent entre la necessitat imperiosa i, i la lentitud de l'administració pues, a nosaltres ens fa posar-nos les piles i exigir més a l'administració i forçar processos i no sé, aquesta eh, tensió, igual que la tensió pues, amb, amb l'estat espanyol que tenim els municipis. No? Eh, en este cas, no? que sempre és la, la tendència centrípeta i la centrífuga i com eh, la necessitat de finançament, de, com, de competències, de, de poder gestionar eh, el que tenim, bueno, pues doncs aquesta tensió permanent és la que ens farà avançar, esperem, <laughs> en algun moment, o, o esclatarà tot, però, però bueno, ens permet eh, bueno, pues, poder, poder anar conquerint coses, no? o almenys mantenir l'atenció, que estigui l'atenció present i estigui, estigui ben visible. Mm-hmm. Tenim una paraula d'algú que, que no s'ha presentat encara. Manuel. De... Manuel Favalls Pitxer, eh, Fuster, Fuster. Eh, Dalí, Primer. I ets veí del Sí, i, vale. i del Reus com I del Reus conviu. Conviu. Bueno. Per a mi. Per a mi, el primer enemic del poble en aquell moment són les polítiques. Si jo tinguera ara mateix un, un xiquet menut que tinguera problemes, problemes físics, mentals, i anava al col·legi Miguel Hernández, que on han anat els meus fills La mateixa intentaria treure'l d'allí perquè no hi ha pràcticament treballadors socials allí. S'ajunten les classes i a mitjan classe es diuen a un, es diuen a l'altre. No hi ha, no sé si treball social o assistent social o, o, o psicòleg, no sé com seran els que tenen que anar a ajudar a xiquets que tenen problemes. El cas és que l'any passat, anem a veure, no hi ha. Ahí s'ajunten una muntonada d'idiomes. Com s'atenen els xiquets? aules de 20 i 25 xiquets, xiquets que no saben parlar, que els seus pares no saben parlar, què fan els polítics per en la sanitat? Què fan els polítics en la sanitat? Si ha augmentat la llista d'espera per, a, per operar i per gràcia és un malalt de la sanitat, de la sanitat pública sempre. Això que ho gesten els polítics jo penses, Manolo, també que hi ha un component, un component precisament en... Dic perquè l'escenari que has descrit és, crec, literalment el meu. Per l'escola, eh, per xiquet. Eh? No, no, no, eh, però en també un component, més enllà de que no li vull treure, òbviament, responsabilitat als polítics, però precisament eh, també una delegació en aquests polítics per no transformar i no ho puc dir en el cas del Reus Convive perquè, òbviament, el Reus Convive sou un exemple en aquest sentit, no? però el Reus Convive també sou una excepció moltes vegades en, en, en, en l'actuar cívic no? o de la, de la ciutadania. No? No, no, no, no, no trobem en aquesta idea de, de senyalar el polític eh, en l'enemic del qual no, del qual no, no, no, no vol dir que no estigui d'acord en alguna mesura, però no, el senyor això ens serveix d'excusa per, per no actuar, no dic en el teu cas, perquè sé que en el teu cas... I parla en el meu cas, jo dic per mi. no, mi, parlo si, mirem, si, obrim, si obrim el foc i mirem la ciutadania en general, no? la, la ciutadania que en cert moment ens considerem poble i que en cert moment sí. ocupem la plaça i que en cert moment sortim a una manifestació a, a, a, a, a cridar o, o, que, o que ens veiem ens veiem cridats a votar o a defensar un col·legi electoral a Catalunya, qual que sigui, no? però en el moment del nostre dia a dia, de la nostra escola, del nostre centre de treball, del nostre centre de, la, de, eh, de salut, no el defensem, no el cuidem, no, no, no, no exigim als professionals que estan en, aquest, al, en aquest, al càrrec d'aquests centres que actuïn amb, amb, amb cura de la, de la, de la ciutadania, no? no que ¿Quién es El responsable de educación 15. Un político. ¿Puedo añadir una A ver, yo creo que tienes razón con, lo que estás diciendo, pero yo creo que un, eh, ejemplo de que se pueden conseguir cosas mm, siendo pacientes y siendo ahí pim, pim, pim, pim o sea, como una gota malaya ahí, pam, pa, pa, creo que, un ejemplo puede ser, o ríos conmigo y no, no nos pongo como ejemplo de nada, sino por ejemplo, antes hemos hablado de dos procesos, uno del proceso de la ermita y otro del proceso del parque, que vinieron de dos modelos totalmente diferentes. El, proceso de siembra ríos nació de la base, y en este momento se está realizando. ¿Por qué? Porque hemos sido constantes, hemos ido tan, tan, tan... Sí, muchísima más gente. O sea, eh, el enemigo del pueblo, como decía Andrea, el enemigo del pueblo muchas veces somos nosotros mismos. El mismo pueblo ¿eh? somos, somos nosotros, no solamente los políticos, que bueno, pues tienen su parte, de responsabilidad, que también son pueblo, que también son pueblo, pero bueno, Pero quiero decir, si muchísima más gente se uniera y trabajara por un objetivo común, si por ejemplo en el colegio en que, que tú estás diciendo hubiera una asociación de ampas, como, o sea, de, de ahí, de cha, cha, cha, ir, poco a poco, eso se transformaría, eso se transformaría. sí. Eh, ¿por, qué nació, ¿Por qué cambiaron el, el, ambulatorio, el ambulatorio de Ríos? ¿Por qué cambiaron? porque hubo ahí una lucha de ta, ta, ta, constante, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, pero, pero al final se consiguió. Entonces, quiero decir, muchas veces estamos tan desencantados o tan con tan pocas ganas de trabajar codo a codo con el otro, que, que no conseguimos estas 30 cosas. años para hacer la sí, vivienda sí. sí, sí, Pero un niño no puede esperar 30 años ya, ya, ya. a que haya alguien que vaya y le diga, mira, te voy a solucionar el Yo es por tener una esperanza. un niño no puede esperar sí, tot el estan aquí de cos eh, present, probablement poc podria fer gaire cosa si no a través d'una estructura si no a través d'una estructura molt més complexa és a dir, entre aquest nen i la regidora d'ensenyament hi ha tota una estructura molt complexa de processos que no vol dir que no es pugui canviar però sí que requereix això de la, de la, de la complicitat entre molts processos probablement i la qüestió dels recursos, l'infrafinançament que tenim en, que tenim ací. Estem parlant... És que són moltes coses les que, se, les que generen la, la incapacitat d'actuar d'una manera. Exacte, no puc estar en, el genoll futur que me tinguen un any de baixa per operar-me i si siguen una càrrega per la seguretat social, per la València, suposo que per l'estat, per al meu cap, perquè hi ha una llista d'espera que ho tenen que solucionar els polítics. Jo no sí, puc sí, solucionar, tu vas pagant a un, hospital. La desfeta és gran. Bona. I jo trobo que això, tot al principi, ho parles de l'Estat. L'Estat que ha creat un meninfotisme en la població. És a dir, la població no té consciència ciutadana i dels, i dels seus drets i el que té que fer. Tu te queixes de la seguretat social, però tu vas a, a l'oficina d'atenció al pacient i no hi ha ningú Se queixen en la sala d'espera, se queixen <laughs> esperant tant. però tu a denunciar no vas ningú. Eh, possiblement de les poques últimes denúncies que han arribat a la Conselleria de Sanitat eh, les ha fet Maricat. Eh, és diu. <laughs> és això. La gent ha caigut del merinfotisme, creat per l'estat, eh? creat d'una forma, a base de què? A base d'una televisió uns mitjans de comunicación y una televisión televisió de un fútbol que jo a volar tots els estadis de, de, de futbol. vamos, perquè vamos. Si es posible que un día, quan tens que hacer un acto, tens que veure si n'hi ha no hi fútbol, futbol, perquè si fútbol ha futbol i acudís, això és alienació. Però son polítics o no son polítics del Estado. Bueno, pero però la gent, tu és polític y está ahí, però tu tens que batejar polític, tens que fer que es belluque i tens que anar a liar-la. Però, ojo, tu vas a liar-la liar igual que jo, perquè nosaltres som liats. Però la gran quantitat de gent no són ciutadans, són massa. Nosaltres som ciutadans, en el dret de ciutadans i sabem fer-ho respectar. Però el reste no són ciutadans, són massa. I això, això ho ha creat l'Estat en els seus mitjans. de, comunicación en el fútbol y entonces, o el pan, el, pan y circo. ¿Eh? Y eso es una así. María Carmen, entonces tú has, tú has sido la última... <laughs> no sé si que, tantas si has fijado tantas protestas... a... Yo, yo solo protesto cuando creo que tengo razón, ¿no? cuando creo que la tengo, pero eso sí, decir, yo no me callo, eso está claro. Si yo creo que una cosa no está bien hecha, pues yo la denuncio. Lo que pasa que normalmente <laughs> esas denuncias, por ejemplo, en el caso del tema de sanidad, pues tú la mandas al organismo correspondiente, que suele ser la, consellería, y lo que hacen es que se la desvían al médico que no tiene ninguna culpa, ¿no? Y dicen, nada, da tú la cara y que te la rompa. <laughs> Pues eso suele ocurrir. Y después, bueno, ya otro tema que no tiene nada que ver con lo de sanidad, pero hablando de nuestros enemigos, nosotros, eh, a nivel de Obreros Convive, podemos decir que es, eh, la burocracia es nuestro enemigo principal. O sea, hoy en día, bueno, siempre, siempre, pero nosotros pensábamos que la cosa se iba a suavizar y desgraciadamente no ha sido así. Eh, yo creo que hay que <laughs> ser Vamos, hay que ser, eh, cualquier cosa que quieras solicitar, hasta para hasta para pedir un permiso para poder estar en la calle, hay que ser un profesional de la burocracia. O sea, todos son pegas, pegas, pegas. O sea, colectivos como nosotros que trabajamos con voluntariado es muy difícil, muy difícil. Eh, bueno, si has de pedir, porque claro, para poder pagar el alquiler, pues a veces has de pedir una subvención es súper complicado. O sea, yo de verdad, yo pienso que profesionales de esto, porque nosotros como voluntarios que somos, es, es, es increíble. O sea, nos come muchísima energía y muchísimo tiempo que podríamos estar dedicándolo a hacer cosas mucho más positivas. Ahora llançaré una, una lanza a favor de la burocracia. Ahora, <laughs> Sí. Ah, bueno. Clar, és molt fàcil que la burocràcia és el de tots. No culpable de todos els males, no? però és obvi que la burocràcia, que per, en alguna mesura és, eh, eh, es, es transforma en una barrera, en un mur per intentar fer coses, és complicat la vida, és i no deixar-nos accedir a, a certa participació pública o, o, o a, senzillament a aconseguir els nostres drets, no? però també a la vegada està conformada no? d'un munt de, de, de protocols, de processos que ens, ens, ens eh, ens asseguren certs altres drets, certes llibertats, no? certes... Doncs com podem, eh, com podem gestionar individualment, ja no dic col·lectivament, no? però com podem gestionar individualment aquesta tensió, no? aquesta, aquesta, eh, aquesta, aquesta relació amb la burocràcia que tenim de que si és per aconseguir feina, per ser funcionari, genial la burocràcia, no? no? Amb, amb, amb, amb em, em marca el camí, no? Eh, em, em, em deixa accedir a un nivell de vida equi, no? però si és perquè m'ho peguin ràpid i això em retrassa l'operació, hi ha una burocràcia és una No? Com podem gestionar individualment això? però que potser compartir una, una anècdota, però que no, no, no, no, no, no, no, no sé. No, no, no, no, no, no, no, no, no, en certes coses, no? Però la norma reiterarietat fa que realment eh, es dificultin els canvis, no? O sigui, quan algú, com hem sentit en el tall anterior, eh, la única cosa, no? tu has parlat de la judicialització de, del, del cas en l'Ajuntament de València, també de certs casos que intenteu no? tirar endavant això, però quan, quan l'imperi de la llei, que és aquesta, aquesta, aquesta eina de civilització, es transforma en la única al único argumento para la imposibilidad de cambio, obviamente aquí alguna cosa está fallando. Mm, o a lo mejor el imperio de la ley también garantiza las libertades. Mira, es que me estoy acordando de una canción de Caetano Veloso que se llama El imperio de la ley. Se llama O imperio de la ley ha de llegar al corazón para... Tiene que... Es, ahí nos están respetando las leyes. Ahí ahí tiene que llegar el imperio de la ley. Es, es que estamos viéndolo desde dos, sitios diferentes. A veces, a veces la ley es necesaria para, que, para garantizar las libertades de todos los que están ahí. Eso hay que decir que podemos mirarla. Es que me ha venido la canción esa porque decía, el imperio de la ley tiene que llegar a un sitio donde no se respeta. a <laughs> Yo digo que son niños, ¿cuándo van a tener? Una palabra. cuando en serio, Juan de Estado. Verges i per la i atacar-los per la retaguarda, o la de la resistència i desobediència activa. No? Quina, com us posicioneu davant d'aquestes dues, o si penseu que n'hi ha alguna més, a l'hora de resistir aquesta tensió, no? de, de que és obvi que, que l'imperi de la llei desapareixerà. Doncs com, com el fem jugar a favor nostre? Desobeint-li i transformant i generant un altre imperi de la llei intentant la Ferradera ha vingut batejar-lo. a tu te tanquen la seguida. No, no, hi ha que desobrir. Sí, que desobrir. De quina manera? La llei està feta per, desobrir. desobeir. La llei està ha l'Ajuntament, perquè si desobeixes la llei, d'una manera en vas a... Sí que la en vas a, a la càrcel. No les cuidem molt. No sí. No, però... Però anava... Déu molt, que estic allà dalt. No, no, anar a la presó, anar a la presó no és una manera... No és una manera de resistir. Sí. A mi no. No, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. És objecte de la Jo no vull anar a la casa per assistir, que tinc que anar jo a la casa. No, no, no. Per què? Anem a veure, per què tenim la casa? frases per estar en contra, per exemple, dels polítics. I l'única manera, com dius tu, és pues, de no pagar impostos. Perquè tinc que anar jo a la casa per això? Ara li dic, no pagar impostos. I el, tu, en, en seguida, o el fiscal, el jutge que de, el que els polítics volen, les dissenda, a pam, palo i Manolo a casa. Quina resistència por fer no, No, no, no, no tenim tanta, una capacitat tan omnipotent per a fer tantes coses, sobretot a nivell local, o sigui, no sé, <laughs> el senyor Trump, És polític, jo no dic per tu, els però... Però... no ha assenyalat els polítics de l'Estat. Clar, però estem... Estàvem plantejant, jo que estava plantejant formes de resistència, no? O de, per, per a forçar un canvi legal, per a forçar eh, els límits de l'Estat, pues a voltes sí, s'ha de desobeir i quan desobeixes pues, una de les conseqüències pot ser anar a la presó o que te peguen uns palos o que <laughs> la policia o coses així. Però bueno, està el que s'ha dit abans, el moviment objector de consciència, bueno, doncs van ser conseqüències i van dir, bueno, sí, assumim que això pot dur-nos a la presó, però gràcies a que moltes persones al mateix temps van dir, els homes van dir, no volem anar a, a ni fer l'objecció ni fer tal, pues, bueno, pues les lleis canviaren, no? O sigui, se va propiciar un canvi, un canvi legal. Ariadna que jo volia dir un poquet <clears throat> en quant a lo que hem parlat. Sí. A veure, el que hem parlat de la burocràcia, que per una banda té raó de que és veritat que garantís la llibertat i la transparència moltes vegades, però després està el sentit comú. És a dir, nosaltres l'enemic és si tu anem a anar a una cosa concreta, si tu vas a demanar permís per a fer cinema, per exemple, a l'estiu, eh? i tens que dir que necessites un espai i que vas a fer-ho tots els divendres d'un mes, serà de sentit comú que si parles per un divendres que els diguin per a tots. O sigui, arribar a una, unes coses mínimes, no? O sigui, una burocràcia però més en sentit comú. És igual que el que diu Manolo de les escoles. Jo desobedís, si quan a mi m'aprofita per, a la meua, per al meu treball, tinc que fer un paper i jo tinc que elegir entre atendre el xiquet o fer el paper, atendre el xiquet. I el paper no se fa, per exemple. Què passa? Que, per exemple, el psicòleg de l'escola està aixina d'informes i no pot atendre. Pues, el que caldria és menys informes i més atenció. No només està aquesta aportació. Jo crec que encara n'hi ha molt, però... yo creo que también a veces eh, hablamos de la burocracia como si fuera algo omnipresente, ¿no? que nos viene desde fuera obligado y al final también hay que pensar que, la burocracia también la hemos establecido nosotros para facilitar lo que queremos que facilite, o sea que ahí hay un marco de acción que no es ni una cosa ni la otra, que ni que facilite ni que igual eso también hay que transformarlo, que probablemente sea muy duro transformar ese proceso incluso teniendo en cuenta que ese proceso se aplica por ciertas personas, que también son personas y que también son pueblos, que hay ahí que, ni A ni B, que hay muchas cosas intermedias que, sobre las que se puede trabajar. Creo. Pido dos, ¿sí? Ah, sí, no sé. A mí me em que, que part del que está bien es que no, no és tant una cosa que se diga, una, una política alguna manera que, que requereixi, voldria establir una diferència entre el que seria la gestió de la política, ni que sigui una política de dretes o d'esquerres, i el que seria la política de la gestió. És a dir, moltes vegades entenem, fins i tot és el que es veu ara mateix a Catalunya, encara que em sembla que sigui molt trampós, sobretot per part de l'Estat central en aquest cas, no? però és a dir, quan eh, precisament un procés, un, una, una institució constituïda nega un procés constituent senzillament declarant-lo legal, doncs, bueno, és que clar, és, és, és obvi que és il·legal però és precisament aquest espai de com el constituït acostuma a negar el constituent. Això és un error gravíssim, és a dir, no, no té cap mena de sentit. I això té a veure amb la gestió. És a dir, té a veure amb com entenem la gestió del constituït, no? com el constituït pot ser sempre obert o porós i com, com, o, o com això hauria de ser, no? com l'instituït també pot ser un espai de canvi, mm. perquè entenem que l'instituït ja no canvia, ja es manté fossilitzat. I en aquest sentit és on crec que caldria una educació o un canvi en l'administració, és a dir, o fins i tot una crítica a l'administració. De fet, un, un dels textos que m'ha influït bastant a l'hora de concebre l'exposició és un text molt interessant d'un antropòleg nord-americà que es diu David Greber, que té un llibre que s'ha traduït fa poc al castellà, que es diu L'utopia de les regles, i que parla de que no, no hem estat capaços de generar mai una crítica solvent a la burocràcia. A la... És a dir, tant els moviments d'esquerra com de dretes tradicionalment han negat la burocràcia, els de dretes externalitzant-la és a dir, la, dreta assumeix que la burocràcia funcionarial no serveix i tot l'empresa privada. I l'esquerra, almenys l'esquerra radical, radical negar-la, dient que precisament no, la burocràcia és un espai intermig i el que cal és la comunió exacta entre poble i, i política. No? D'alguna manera, quan, quan tot el poble sigui polític ja no caldrà la burocràcia. No? Seria la, eh, sí, bueno, seria l'utopia d'esquerres, l'utopia d'esquerres mai contempla que hi ha una institució entre el poble i la política. I aleshores, el que, bueno, des d'un sentit més realista, precisament es repetiria aquesta paraula, és a dir, la burocràcia, l'administració, és un espai ple de límits, però és allò que ens possibilita fer alguna cosa. Per tant, com podem fer que l'administració sigui un espai possibilitador i, un, i possibilitador al màxim d'obert i, i, i ampli possible. No? Sí, només volia apuntar una coseta, que encara n'hi ha espai per a avançar en aquesta possibilitat, ja que la, la burocràcia no és una cosa que estiga ahí sacralizada que no se puga moure. O sea, se poden millorar, optimitzar tots els processos per a que estiguen més al servei de, del canvi que, que de l'estatus quo. Per tant, sí que estem treballant en això, en l'Ajuntament de València, en tots els processos de gestió, com se poden fer més moderns, més òptims, més transparents, més efectius, i ahí n'hi ha un terreny per avançar. O sigui, sí, sempre n'hi ha una burocràcia perquè hem dit que té un component garantista i té un component d'evitar eh, de, l'arbitrarietat, però tenim camí per a, per a millorar-la, clar que sí. Sí, la impressió que em fa, ja dic des de fora fins del, tot del moviment municipalista, és que ha començat amb una crítica cap a l'administració, una crítica necessària als processos, les mateixes nocions de transparència, per exemple, no? És a dir, són, són canvis que tenen no veure només amb la representació, amb el discurs, sinó en els processos. Mm, em sembla que, que hem estat un munt d'estona ja donant-li voltes, que continuarem pensant-hi en, en, els propers, en, els proper, en les properes accions que farem. Recordeu que la propera és el dia 18 de novembre, aquí mateix, una miqueta més tard, serà a les 5 i mitja, perquè avui hem avançat per no coincidir una la manifestació aquesta, que a més, si, si no anem acabant, no arribarem. <laughs> D'acord? I us vull donar sobretot les gràcies a tothom, donar les gràcies a la Lissa, a l'Oriol, a Miragas Facell i a l'Andrea principalment, però tota la resta de gent que heu vingut, i explicar-vos a la gent que ens esteu sentint que els que esteu, la majoria dels que estem aquí no han començat quan hem obert el micro, sinó han començat unes quantes hores abans dinant eh, tots junts a, a Reals Convive, a la seu de Convive, i precisament aquesta, aquesta necessitat de donar importància a, a els llocs aparentment no importants no? i els espais eh, no aparentment no importants, com en aquest cas era un espai de, de, de menjar, de, de conversa informal, de trajecte inclús, no? Mm-hmm. des d'allà fins aquí, moltes vegades són espais facilitadors. No? Són espais que no estan articulats, precisament, no? no estan articulats per una burocràcia <laughs> massa, com a mínim no massa, no massa eh, imparant, però que a la vegada eh, ens permeten establir relacions, produir contingut, coneixement eh, i tot plegat. I el que farem doncs, en cada una d'aquestes accions és, després de, de tancar el programa, és eh, escoltar què ha passat literalment durant totes aquestes hores que hem estat dinant i caminant. <laughs> Això. O sigui que si hi ha algú a casa seva que té, que té la moral per quedar-se quatre hores escoltant què ha passat a, eh, a Orleans aquest matí, doncs us podeu quedar. Digues, Maria José, el que tu És aquí, no? Que lo digo, és... Ho pots dir en veu alta, que et sentirà. Ah, però és que no porto ulleres. <laughs> Diu, que per streaming a eh, www.spreaker.com user arcana imperi, papapà, <laughs> o sigui, que ahir el sentirem, no? Exacte. <laughs> Moltes gràcies a tothom. Ens veiem el dia 18 en un altre lloc. Primer, a dir aquí una altra vegada eh, al, voltant de al voltant d'aquesta taula. De, de, de, de, de, de, de, de, de, de, Moltes gràcies. els enemics del poble i l'infern. Accions radiofòniques en context. Un projecte de Lluc Mayol i Cachirulo Lab en el marc de l'exposició Arcana Imperi, investigacions en burocràcia.